Հանրապետությունում մեկնարկել են ուսուցիչների առարկայական վերապատրաստման դասընթացները։ Ստեփանագերտի, Մարտակերտի, Մարտունու, Ասկերանի, ինչպես նաև Հադրութի եւ Շուշիի դպրոցների ուսուցիչներն այսօր աշակերտական նստարաններն են զբաղեցրել։ Վերապատրաստման դասընթացի առաջին օրն է։ Հայաստանի Հանրապետությունից հրավիրված մասնագետները ծանոթանում են ուսուցիչների հետ, ներկայացնում վերապատրաստման ծրագիրը։ Կրթության փորձագետ Էպիկենտրոնի հասարակական կազմակերպության համահիմնադիր Սոֆիա Հովսեփյանը նշում է այն առարկաները, որը որոնց վերապատրաստման դասընթացները մեկնարկել են։ Այս պայն 5 առարկաների գծով է լինում՝ հայոց լեզու գրականություն, պատմություն, անգլերեն լեզու, դասվարի գործ եւ մաթեմատիկա շուտով կլինի նաև մյուս առարկաները, այսինքն հոկտեմբեր ամսից հաշվի առնելով անվտանգային որոշակի հարցեր Կրթության, գիտության, մշակույթի եւ սպորտի նախարարության ներկայացուցիչ Ռուզաննա Բոզյանի խոսքով դասընթացներին մասնակցում է 150 ուսուցիչ։ Այս մասշտաբով վերապատրաստման դասընթացները վերջին անգամ իրականացվել է 2018 թվականին։ Այս տարվա վերապատրաստման դասընթացներին Ստեփանակերտ քաղաքից ընդգրկվել է 50 ուսուցիչ, Մարտունի Մարտակերտ Ասկերանի շրջաններից 25-ական ուսուցիչ, այսինքն յուրաքանչյուրի առարկայից 5-ական ուսուցիչ, եւ Ստեփանակերտում գործող Շուշիի եւ Հադրութի դպրոցներից 5-ական ուսուցիչ։ Նախորդ տարիներին վերապատրաստման դասընթացներն անցկացնում էին Հայաստանի Հանրապետությունում Կրթության ազգային ինստիտուտի մասնագետները, որի արդյունքներն ըստ Բոզյանի գոհացուցիչ էին։ Ովքեր են վերապատրաստող մասնագետներն այս անգամ Սոֆիա Հովսեփյանն է ներկայացնում։ Հայաստանի Հանրապետությունից այն մասնագետներն են, ովքեր որ իրապետում են մոդուլներին, վերապատրաստել են տարբեր հասարակական կազմակերպությունների հետ եւ ունեն այդ իրավունքը վերապատրաստման եւ նույնը կլինի արդեն մյուս առարկաների դեպքում։ Կոնկրետ առարկայական չափորոշիչների եւ ծրագրերի վրա հենված ինքը իրենից ներառում է 110 շամ, որից 35-ը մասնագիտական եւ հետազոտական, մնացածը ՏՀՏ ոլորտի վերապատրաստում է ներառական կրթություն, հոգեբանություն, գնահատում եւ օրենք հետևանքներ։ Դասընթացներին կցված Մարտոնում արտակերտի ուսուցիչներին հատկացվելու է գիշերակացի ճանապարհածախսի գումար եւ օրապահիկ։ Ասկերանի շրջանի ուսուցիչների համար ճանապարհածախսի գումար։ Այն ուսուցիչները, որոնք ապրում են Ստեփանակերտում, հատկացվող գումարներից չեն օգտվելու։ Դասընթացի վերջում 150 ուսուցիչներն էլ ատեստավորման քննություն են հանձնելու, որի արդյունքները պարզ կլինի օգոստոսի 23-ին։ Անիա Բաղյան, Արցախ լրատվական։